يقول عن كتاب لا وربي لن أبالي يقول عن كتاب أنه يفني شبابي والهوان في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم المنام فليقول عن حجابي أنه يفني الشباب والقران الكريم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم زاهل في قد الله جل شانه إنك صلوات السلام من قسلني الله وقسلينك محمد صلى الله عليه وسلم تدعو جميع الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha da lašanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji ga se boji, boje istinskom bogobojaznošću da nas učini od onih koji će preseliti svog dunjaluka samo kao pravi muslimani. Hvala Allah subhanahu wa ta'ala koji nam je mogućio da se ponovno sretnemo i okupimo da se okupimo na hajr spominju čajet od Allah subhanahu wa ta'ala prije hadisi sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam eto nako bio sam malo mislio o čemu bi mogli da reknemo, da govorimo večeras u to neko našem, što kažemo nekada, laganijem dersu. Pa sam stvarno vidio, iskonto, da nemam šta da kažem. I da ono može što bi rekao, da smo stvari već rekli, da smo već kazali, da smo o tome govorili, a da draga braćo, na nama nije ništa drugo osim ono što smo čuli, da to sprovedemo u praksu. A ne kažem sada da smo ovde ovim predavanjima koje držimo možda već dvije godine u ovoj našoj školi Korana rekli i govorili sve što se može reći o islamu. Nismo sigurni. Međutim, nekako smo se trudili svi zajednički da kažemo, da jedni druge savjetujemo u pitanju onih stvari i pojava koje se dešavaju među nama i po pitanju koje nam je potreban savjet, po pitanju koje nam je potrebno da znamo šta je stav Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam po pitanju toga. Normalno, u mnogim situacijama sigurno bi bilo mislimo na radnije dersove, možda na buduće dersove, kada bi, na primjer, otvorili neku knjigu koja govori o istoriji Islama. Na primjer, El Bidaje, Van Nihaj Ibn Kesir. To je na veliko djelo iz istorije Islama, koji ovaj veliki alim, muhaddis, mufessir, pisac poznatog tefsira, nazvao el bidaje wal nihaje, početak i kraj. To je jedno istorijsko djelo u kojem Ibn Kesir, rahmetullahi alaihi, prvo počeo da govori o početku stvaranja svijeta, o ajetima i hadisima i predama koje govori o početku stvaranja svijeta, zatim je govori o poslanicima, kazivanju vjerovjesnicima, poslanicima, njihovu historiju, zatim kazivanje posljednjeg kazivanju posljednjim Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, o ashabima, o tabinima. I zatim, šta se je desilo, ili poznati događaj u svim onim godinama do samog Ibn Kesira, rahmatullahi alaihi. A pa tako odnačno u ovoj knjizi jeste, na primjer, da kaže 53. desila godina. U njoj se je desilo to i to. I onda sad spominje ili smrt nekog učenjaka, ili da kažemo neku bitku, ili da neki vladar došao na vlast, tako dalje. I sve tako do, do svoje smrti, odnosno dok je on pisao to djelo. I zatim je također spomenuo ajete i hadis koji govori o fitnelucima, o stvarima prije sudnjeg dana, zatim o samom sudnjem danu i tako da. I zato se ovo djelo zove El Bidaj od njega. Normalno, ovakve stvari su, draga braću, zanimljive. I mi možemo da otvorimo, da kažemo i da čitamo. I u istinu je to zanimljivo. Jer zanimljivo kada čovjek čita istoriju bilo koju, a pogotovo islamsku istoriju. Međutim, ono što ovdje večera sam pominjao, jeste da islam, ova naša vjera, ne traži od nas samo da skupljamo podatke, nego traži od nas da ono što naučimo, da to sprovedemo u praksu. I zato kad vidimo, ako da ja se nadam da ćemo, u, ćemo da sljedeće subote, govoriti o tome kako su prve generacije razumijevali Kur'an, kako su razumijevali Allahu Đalešanu knjigu. Kako su razumijevali, imali strah od riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, kada Allah Đalešanu spominje riječ jednog od poslanika kada kaže وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْتُبًا I kada poslanik reče, Allahu, ovaj moj narod izbjegava Kur'an. Allah Đalešanu navodi u suri Furkan, riječi poslanika kada kaže, kada je se obratio Allahu subhanahu wa ta'ala, kada je rekao Allahu, zaista moj narod uzima, odnosno izbjegava ovaj Kur'an, mahđura. Pa islamski učenjaci, kao što je Ibn Kesir, Ibn Qajm i drugi, općenito, umuman, su govorili što znači da čovjek izbjegava Kur'an. Pa su spomenuli da je neučenje Kur'ana, znači sami tartil, da to izbjegavanje. Da je da ostaviš da učiš na pamet koliko možeš od Kur'ana, također izbjegavanje Kur'ana. Da čak i kada si bolestan, da ostaviš, da ne tražiš lijek u Kur'anu, da je to također izbjegavanje Kur'ana. Znači, izbjegavanje Kur'ana, da nas Allah djela šanu sačuva. Znači, strah je ovdje da čovjek može da šta? Da potpadne po te riječi. Međutim, znači, vraći onaj koji razumije Kur'an koji razumije suštinu, on će učiniti da to se sprovede u praksu. I zato je ovaj Ramazan koji nam je bio. Zato Allah je dao da nismo zajedno, da nismo zajedno ga proveli, zajedno se družili. Međutim, Ramazan je zaista jedna velika ustanova, jedna medresa, jedna škola, iz koje čovjek mora, ako je ispravno proveo taj Ramazan, mora da iz njega izađe drugačiji nego što u njega ušao. I to je sva suština Ramazana. Sva suština govora učenjaka koji su govorili i pisali djela i pisali knjige i držali predavanje i govorili o Ramazanu i što će govoriti, suština svega toga je ova rečenica. A to je da iz Ramazana mora da izađeš drugačiji nego što su mi došli. U svoj vjer, u svom ahlaku, u svom razmišljanju i tako dalje. I zato, draga braćo, čovjek mora i posle Ramazana da razmišlja o svom Ramazanu. Da vidi, da se boji za sebe, da li je u što je proveo Ramazan. Jer to je zaista jedan veliki mjesec. Čovjek u njemu vidi stvari, osjeti stvari koje ne osjeti i ne doživi i ne vidi u drugim mjesecima. Pa kažem, možda posebno ako čovjek iskoristi tu priliku, da kažem, pa se zadesi na odabranim mjestima, mjestima kao što su Mekka, Medina i tako dalje. Pa džuti, ne mojete misliti tako da je u Mekku ili Medinu ili učini umru za vrijeme Ramazana, da se vraća kod Melek. I tamo ljudi čine harame da Allah je Allah u Mekki i Medinu. Ljudi uopšte nisu svjesni možda, ni gdje su. Međutim, ako čovjek osjeti ibadet u svom srcu za vrijeme Ramazana, Allah je Allah će dati da izađe do veće. Pa tamo da nije osjetio taj slaz da kažem umre u mjesecu, u samom mjesecu Ramazana. I zato, draga vraću, Ramazan je, čovjek o njemu mora da razmišlja nakon što taj Ramazan pođe. Jer kažemo, nema fajde i nema koristi da čovjek samo sakuplja informacije, a da to ne sprovodi u svoju praksu. Da to ne sprovodi u svoja djela. Da se ne mijenja. Međutim, nažalost, mi bi trebali tako da idemo. Da idemo jednom putanjom prema gore. Međutim, na veliku žalost, kod nas je prisutan fenomen koji je suprotan tome. Da ljudi od ozbu idu prema tome. Da kako idu u vrijeme, da lađe na šanu srču da, da ljudi postanu zasićeni islamu. Zasićeni islamu. Zasićeni radu za Allahu Đalešanu u vjeru. Zasićeni jednim islamskim životom. Sve to nekako ljudi prestaju, haj tako da kaže da furaju. Ljudima postaje sam. Treba braću, mudrost, ili da kažemo filozofija. Iskušenja jeste da kada ti dođe iskušenje, da ga prođeš, da ga priđeš ko pravi musliman. A ne, ne na tom iskušenju da šta? Da popustiš. Iskušenje sa koliko je ti dođe, došlo ti je radi čega? Kako bi iz njega izašao ko bolji musliman. Kako bi ostao sa bodom. Kako bi ostao na onom, na čemu su, radi čega ti je došlo to iskušenje. A ne kada ti dođe iskušenje, da tražiš lijevo desno da tražiš ima li fetva ovdje, ima li mišljenje ovdje, ima li neko čini tako da odeš. Ne. Kad dođe iskušenje, iskušenje je da na njemu šta? Da na njemu ustraješ. I zato mi znamo hadis poslanika Ali Isra, to sam koji zabilježi imam termizi. Poslanik Ali hadis je sahi, ko, e, ko što kaže šeha Bani. I kaže poslanik Ali salatu to sam še jebet mi hud u ahavatu. Hadis poslanika Ali salatu to sam u kojem kaže osjedila me sura hud i njene sestre. Posjedila me sura Hud i njene sestre. Tuge je sura, sura Amna, sura Vakija i tako dalje. Međutim, ovdje prvo se spominje sura Hud. I zato ako pogledamo suru Hud, vidjet ćemo govor o poslanicima, kako su ti narodi uništeni i tako dalje. Međutim, jedan broj učenjaka kaže da je od te cijele sure Hud poslanika alihi salatu wasalam u stvari osjedio jedan ajet. Jedan ajet od te sure. da je to ajet, da su to riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, fastaqim kema umirt. A ti ustraj onako kako ti je naređeno. Da ste riječ pogleda, fastaqim kema umirt, ovo men tabe ma. Ustraj, I to naređenje, fastaqim, ustraj, onako kako ti je naređeno. Kako ti je došla naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala, ja budiš, budi taki i na tom ustraj. Omen tabe ma, oni koji su sa kaže jedan od učenjaka, ponavljam, da se to u stvari odnosi na ovaj ajet. Da je ovaj ajet u sure Hud bio taj koji je osjedio poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Iz ovoga je također vidimo, draga braće, što znači živiti sa Koranom. Šta znači šta? Živiti sa Koranom. Živiš, čovjek kada živi sa Koranom, živi sa onim meddovima Korana koji uči. Zato Allah jedan broj učenjaka kaže, stvarno pogledajte shvatan, pogledajte druženje s Kur'anom. Allah Jerusanu kaže za židove i kršćane, vajidu il makdubi alaihim vala dali, vada vala dali šest dužina. Vala dali su ko, oni koji su zabili, to su kršćani. Kaže da su otišli u zabludu sa šest dužina. Da su toliko, toliko duboko je zabludi, sa šest dužina su otišli u taj dalavet. Čita također jednog učenjata kada kaže, kaže, slušao sam jednu kariju, kaže, koji je učio kuranski ajed, fada'a rabbahu anni maglubun fantasar. Ovdje se govori, uzvori kame, onuhu alaihi salatu wasalam. I ajed znači, fada'a rabbahu anni maglubun fantasar. Pa on zovno, uputio zdovu svom gospodaru, kom? Nuhu alaihi salatu anni maglubun, ja sam pobjeđen. Nemoćan sam. Nema više snagi. Fan tasar, pa mi, pomo, pa mi pomozi. Nuhar i sram. Pa kaže ovaj učenja. Kaže ovaj aje, ovaj karija što uči ovaj aje. Kaže uči ovaj med šest dužina. Tad a rabbe Kaže ja slušajući taj med. Slušajući ti šest dužina. Slušajući tu dužinu koja je u duga. U odnosu na drugo je med, to je kaže, kao da je u mojoj glavi prošao kroz šest dužina čitav život Nuha i Sala. Kaže, me čini prosti šest dužina, kaže, prisjetio sam se i sjetio sam se svi iskušenja Nuha i Sala. Šta hoću ovdje da kažem, s ovim da spomenem? Znači, pogledajte kako ljudi koji žive Kur'an sa Kur'anom, kako nekada i u nekoj sitnici oni vide neku veliku stvar. Međutim, draga braću, to je sa onim ljudima koji, šta, koji se druže i žive sa Allahom Đelešanom. I ništa drugo nego Allahom Đelešanom. To smo koliko puta ponovili. Zato sam rekao na početku. Ne znam u stvari šta mogu da vam kaže. Nemam neke nove informacije. Nego samo da se prisjetimo, da kažem da moramo ono što smo naučili. Da nije dovoljno samo da kažemo ja to znam. Ja znam da je to haram. Ja znam da to nije sunnet. Ja znam da je to. da braću život ide treba čovjek prvo sprovesti praksu. To je odlika ahli sunnata od džamaata. To je odlika spašene skupine. Draga braću, ako nećemo tako da Allah je našanu sačuva čovjeka očekuju dalale ti i zablude sa šest ili šeste dužina koje može da bude. I zato možemo da budemo svjedoci. Allah mi, da budemo svjedoci živi. Ljudi koji su nekada radili za Allahom za našanu vjeru. Radili su za Allahom to nešao, jer međutim Allahom, kao da im je dosadili. I ljudi ko što su prije vjerili ljudima kasete, u kojima se govori Allahom, jer nešao mu vjeri. Ko što, što su dijelili hajde, Allahom danas dijele šar i dijele fesad. I uče da kažemo našu omladinu, uče našu braću, kako danas čovjek treba biti savremeni musliman, kako treba da bude u toku savremenog života kako ti kao muslima mora da znaš da Allah Đelešanu sačuva za to glumca ili glumicu ili pjevača ili pjevačicu. Kao da ti to mora da znaš, tako ti stvaraju sliku. Da Allah Đelešanu sačuva to. Kažu pjesme Đorđa Balaševića ili ne znam koga, kažu ima tu mudrost. Allah Akbar. Svi da što Đorđe kaže. Jer onako je to što Đorđe kaže. Allah mi to može govoriti onaj ko se ne druži sa Allahom Đelešanu. U čijem životu, draga braću, da ima Kur'ana. Jer Kur'an je dovoljan. Kur'an je Allah i dovoljan. Da ne znam koliko god dođe pametnjakovića, intelektualaca, ne znam koga i kažu trebaš ovo, trebaš ono, Allah im djela ako učim Kur'an, Kur'an je dovoljan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, alaihi sallahu bi kafin abda. Zar Allah nije dovoljan svom robu. Čovjek mora normalno stvari koje su nužne od ovoga života da znam Niko te sa ne poziva da se vratiš tamo u neku stoljeću, u neki vijet. Međutim, šta je tebi sada dobro za tvoj dunja ili za tvoj ahiret? Ma evo kažemo prvo za tvoj dunja, da znaš šta kaže Đorđe Balašević ili ova ili neki drugi džahannemlija. Da Allah je bašanu sačuva džahannemlija ako se Allah subhanahu wa ta'ala ne pokaje ko ne prihvati islam. I zato, draga braću, čovjek mora da bude Allahov. Čovjek mora da bude Allahov. Allah je našanuhu kaže وَلَاكِنْ kunu رَبَّهِ Kaže, nego budite prevodi se kod nas Kur'anom božanski. Rabbanijin. Budite božanski, budite Allahu. Ovdje Rabbanijin dolazi od riječi Rab. Dolazi, znači, idaka ila Rab. Znači, to je riječ U stvari pripisivanje rabu. Riječ rab je idafeten ila rabbanin, idafeten ila rab. Pripisivanje rabu gospodaru. Znači da budeš njegov. Da budeš onako kako on hoće da ti budeš. Njegov. Da činiš ono što Allah žele šanu od tebe. Zahdi. Volakin kunu rabbani. Ali kada ćeš biti taki? Allah žele šanu nastavlja pa kaže Bima kuntum tuallimuna al-kitaba. Wa bima kuntum tamasuna budite Allahovi ili bit ćete Allahovi zato što knjigu znate i što njome druge podučavate. Zato što šta? Zato što knjigu znate. Koju knjigu? Koji kitab? Koji čitab? Kur'an. Bima kuntum tuallimun al kitab. I zato što je podučava. Znači, pogledajte ovo. Ko je Allah? Allah Đelešanu kaže ko je njegov. Ko je njegov rob? Ko je njegov miljenik? onaj koji knjigu zna, onaj koji čitav zna i koji druge tom Kur'anu podučava. Došlo u komentar ovoga ajeta, da kažem u mišljenja, na primjer, koji u stvari ukazuju na jedan dio toga. Znači, na primjer, gdje dolazi Ali i spominje jedan dio iz te definicije, iz ovog ajeta. Pa kaže, na primjer, Ibn Abbas, Rahmatullahi Ali, radijallahu ta'ala anhu, komentariši ovaj ajet, da to su oni koji urabbuna nasa bi se gade na almi kable kibarihi. Kaže da su to oni koje ljude podučavaju manjem znanju prije većeg znanja. Što znači manjem znanju? Znači oni koji ljude podučavaju prije svega osnovnim stvarima vjeri. Znači ima postepenost u vjeri. Znači znaju kako da ljude, kad mu dođe neko, znaš šta će mu prvo reći? Podući će ga tevhid, podući će ga ovome, tako dalje, znači neće ići, ići obrnuto kao što rade oni koji ne poznavaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. To što čine oni koji šta? i ne poznavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braću, da čovjek koji je onaj ilum i onaj ilum koji zna, da to spravedu u praksu. Jer zaista, od onih stvari od kojih sam se koristio, prilikom ovoga sada posljednjeg putovanja, jeste, draga braća, da sam vidio ljude naših godina jel da kažemo mlađi od nas, koji čuda radi, kada je u pitanju rad za Allahu za našanu vjeru. Čuda radi. Znači ljudi koji u svojim glavima, glavima imaju tako ozbiljno razmišljanje i ozbiljno shvatanje Allahu za našanu vjeru, koji su spremni i koji hoće na svojim plećima da ponesu, da mogu da ponesu teret, jemane, čitavog ummeta, ne šinjeli bi ga ponijeli ljudi koji su sami po sebi ema, ljudi koji su sami po sebi ummet. Allah je lešanu Ibrahim alaihi salam naziva ummetu. Inna Ibrahima kana ummetan qani illahi Zaista je Ibrahim bio ummet, ummet je narod. Međutim, Allah je lešanu hu ovde, Ibrahim alaihi salam, Rad njegovog velikog emaneta koji je po njim, rad njegove velike zadaće, opisiva ga kao u stvari da je bio šta? Kao da je bio cijeli narod. Kao da je bio čitav narod. Radi mnoštva tog emaneta, radi mnoštva tih zadajača koje je podnio na, svoj, na svojim plećima. I zaista kažem vam, da vidite, ili da ste vidjeli, kao što sam ja vidio, ljude sa kojim godinama nose veliki emanet ovog ummeta, koje države ne bi mogle ponijeti. Allah mi čovjek bi se zastidio samog sebe. Čovjek bi se zastidio da rekne bilo šta o islamu drugom ko što mi znamo pametovat i filozofirati i praviti se pametni, kada pijemo kafe, kada akšam lučimo, da rešavamo probleme umeta. Allah mi, svaki od nas da se zastidi. Kaže da ste vidjeli što sam ja vidio, svi mi se zastidili, ko što sam se ja zastidio. I čeo im pogledao svoju glavu. Jer ako ja nemam šta pričati, imam samo da radim. Jer sam dosta toga naučio. Draga braćo, mnogi stvari koje nam trebaju ovdje, Allah mi čuli smo više puta ili da smo i ovdje zajednički spomenuli, ili da su nam došli ljudi sa strane, ljudi učeni koji su nam o tome govorili. Kako će treba biti musliman u svojoj porodci? Kako trebaš biti musliman kada izađeš? Govorili smo Adamima Dersa, kada slušaš Kur'an i Sunnet, kako trebaš i sjediti, i slušati, i razmišljati, i sve. Sve smo o tome govorili. Govorili smo kako čovjek treba da vodi računa o svom namazu, kako da vodiš računa o sabah namazu, o jaci namazu, kako kod tebe bil, ne bi bilo osobina munafika, nifaka, kako treba ovo, kako treba obarat, pogled. Čemu smo tome govorili, spomnjali zajednički koliko puta, sada je na nama šta, samo da to spravedemo u praksu. Nije dovoljno da čovjek kaže, Boga mi ja znam da je sabah. Nijedno klanje sabah u džematu, ono, navi sad, i ustani, zamisli da ideš na posao. Čovjek kad ide na posao, neće zakasniti sekunde, jer. A tako svaki, I sad ti jednom tako razumi tvoj odnos prema namazu, sad ti ćeš završiti za sva vremena. Nema, draga braćo, filozofiranja da čovjek kaže sada, sada, sada, čovjek koji kaže tada, ili sada, ili ovo, nema od toga ništa. I zato, draga braćo, ponovo ponavno, da čovjek u istinu, kada su pitanje neke stvari koje su nam možda potrebne, nema u stvari što da kaže. Jer je dosta toga rečeno. Nego sada ostaje samo da čovjek sam sebe podsjeća. Da će sam sebe straši od Allaha već Allašanu kazni. Kao jedne prilike kada je Omer radi Allah ta'ala anhu zašao na mimber. I te ljudima da drži hudbu. I kaže, oni koji su Bogu, Bogu bojasni, Ma je dovoljno da im čovjek kaže bojte sa Allah. Pa ja vama kažem samo bojte sa Allah. Rekao im bojte sa Allah i sve što smo Pazite, ljudi koji znaju, a ima kod njih takvaluka, bogobojaznost, znači žele, ima onima hajda, ima je dovoljno samo da je neko kaže i boj se Allah, da je posjeti Allah, subhanahu ta'ala, ima je to dovoljno. Jer čovjek koji je pametan, koji je aqli, kojem Allah Đelešanu dao razum, znači on razmišlja o svojim postupcima. I on sam sebe obračunava. Znači isto kada obavještajci, kada nekoga ispituju, svaki, pa svaki detalj on hoće da zna. Jesi još u autu, kako si sjeo, kako si izašao, kako si ovdje, kako si, šta si rekao, koju si riječio, to, tako obaještajci hoće. Kada, tako, kada ispituju, tako hoće da znaju. E tako isto čovjek sebe treba da ispitiva. Tako isto čovjek šta? Sebe treba da ispitiva i svoja djela, i koja je učinio, i koja je treba da učini, i koja nije učinio, koja je treba da učini, tako da tako čovjek koji je pametan, kojim je Allah jalla šanuhu dao pamet, tako razmišlja o sebi. I u svom odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, kojim Allah jalla šanuhu nije dao pamet, on i samo ne treba ni da klanja. Znači, njemu je, dovolj, njemu je se ravno do mora. On može prsluši da pjeva. Da takvi čovjek, znači, islam nije mu kellef, nije obvezni. Kojim Allah jalla šanuhu nije dao akl. Jer imamo islamu nešto što se zove taklim. Znači, kada čovjek postaje obveznik, koji su uslovi obvezništva, jedno ti da čovjek bude akad, da bude pametan, bude razuman, znači da mu mozak radi. Kad je mozak ne radi, ti nisi obavezan. Ti nisi šta? Ti nisi obavezan. Isto tako u ponadljestvu, međutim, mi smo hamda punoljetni. Međutim, kažemo, dragi na braću čovjek koji je pametan, koji je akad, koji je punoljetan, on razmišlja o svojim postavicima. I on pita, kada mu nešto dođe, i on pita, i ako ne zna, on traži istinu. On traži istinu zato što njegovo razmišljanje njega dovede do dotle da ne može da bude smiran osim da sazna šta je propis Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri po pitanju toga i toga. I zato, draga broj, neka da kažemo jednu naše večeras da će družiti. Da ponekad Allah za nešanu može dati baričiti u ono nečemu ono što je kratko. Međutim, nešto može biti puno, da u njemu nema baričiti. Da Allah je lišanu da će što ovome što smo rekli. Možda je kraće nego inače, nego što je uobičajeno. Međutim, da razmislimo ovome, još pogotovo ako da kažemo sada da je pred nama nova, <laughs> ajmo reći, školska godina. Da je pred nama nova godina kada su pitanje ovdje i dersovi, kada su pitanje predavanja i kada su pitanje halke Kur'ana i tako da. Neka svak, ako vidi da ima potrebu, da dolazi na predavanje, neka dolazi. Ako vidi da mu je potrebno da nauči učiti Kur'an, kad dođe da nauči Kur'an. Ako vidi da mu nije potrebno, ne treba da dolazi. I neka ne misli da će ga iko moliti da dolazi da nešto nauči. Treba braću, vratite se u svakom metru. Znači, do sada, alhamdulillah, je bilo da te neko zove na hadu. Međutim, opet neki ljudi, Allah je lašanu sačuvao. Če ga zove ne stani ti hadis, kako da se ga zove dođi. Tri dana kod mene da miješaš, malo te pravi kuću. Tako mu teško padni. Znači ti kažem, od sada neka ljudi razmišlja. Znači ko misli da mu je potrebno. Na primjer, sada kada je bio Ramazan, tada braću, bilo jedno mjerilo da vidimo koliko znamo Kur'an, koliko učimo Kur'an. Sam gledal neko veći intervju sa Rešim Ahasovićem. Stvar zadnji Ramazan. Šta mislite šta kaže koliko? puta završi hatmu toku Ramazana. Moj kolega da Hapsa. Sedam, osam puta prouči Kur'an u toku Ramazana. Hajde, evo, ne treba niko od nas reći koliko je puta prouči, nismo usko, nismo prvači. Ali se upije je li proučio? Hajde kažemo tri puta. Završio hatmu. Koliko nam se proučio? Završilo Kur'an tri puta. Da ne kažemo, možda više od toga. I tako da. Međutim, Hajde prvo pitanje, koliko smo puta proučili. Drugo pitanje, kako smo učili? Da što neko uči Kur'an ispravno? Ostala je kada se uči Kur'an, da se prvo nauči Kur'an ispravno učiti. Nije uslov da naučiš, da budeš hafs Kur'an. To nije uslov. To nije farz, to nije vađu. To je nešto što je lijepo, što je pohvalno. Što ima posebne odlike, da kažemo islamu. I sve što je došlo kada su pitanju hafizi i tako dalje, da je došlo u smislu da je to nešto pohvalno, da se to da da nas u njem danu da ćeš učiti i penjati se džernetskim deređama. I zato ti to ostavlja jedan prostor da se trudiš. Da budeš hafiz, da naučiš, da naučiš čitav Kur'an i šta? I da onda ako bude, kada dođeš na hirt, ako tako je Lusanu uvede u džennet, da učiš Kur'an i da će ti da biti, znači zadnja stanica će biti ko zadnje gajete koji se proučuje. Znači to je, na primjer, zbog čega čovjek uči Kur'an, uči na pamet, pa hoće da nauči amet pa da nauči ovaj juz, tako da, međutim, ponovo kaže, to nije obavezno. Ali čovjek, ako hoće da se trudi, i trudi se iskreno, pa makar ne ostvari to, možda će doći na sudnji dan, da ga Allah Đelešanu proživi ko hafiza Kur'ana. Zbog čega? Zato što se je trudio, međutim, nije bio mogućnosti na dunjavniku da to ostvari. Da mu Allah Đelešanu da na heretu, da ga proživi kao hafiza Kur'ana. Međutim, osnova je šta da draga braću čovjek nauči Kur'an, kako bi ispravno učio Kur'an, kako bi sa njim ibadet činio svom gospodaru subhanahu wa ta'ala. Kako bi se osamljivao po noći, u noćima, kako bi se osamljivao sa svojim gospodarom subhanahu wa ta'ala učeći Allahu dželle šanuhu reči. Red toga nam treba Kur'an. A ne može čovjek zamisliti ibadet, ili da kažem slasu ibadetu, sladak ibadet, ako na primjer otvori mushaf, pa on se buri, je li to ra, je li to za, je li to da, je li to, tako dalje. Može neko imati mahanu, pa na primjer da ne može ovo izgovoriti, međutim, trebaš znati to, taj harf, moraš znati teč luči, tako dalje. Znači, ne moraš otvoriti, hoćeš da imaš ibadet kao što imao Salafu Sali, i onda provaljivaš se, da kaže, provaljivaš se sam sa sobom. Ne znaš koji je ovo harf, ne znaš koji je ovo harf, i tako dalje. Znači, draga braćo, radi toga ti, radi toga nam, treba učenje Kur'ana. A ne učenje Kur'ana da dođeš u halku, da naučiš tu i tu suru, tu i tu suru, da drugi kaže, vidi maš svako ako nauču. Nije to. Znači, sva pojenta učenja Kur'ana jeste da ga znaš i badeta radi. Da ga znaš i badeta radi. Znači, pogledajte, i badet Selefa. Koliko učenjaka salafa kaže, kaže, samo jedan ajet sam učio, čitavu noć. Poslanik Ali Sanat Osrani učio jedan ajet čitavu noć. In tu adibuhu fa innahum ibaduk, ako, ibaduk. Ako ih kazniš, oni su tvoji robot. Wa in takfir lahu fa innahum adizu hakima, ako im oprostiš tako. Znači, poslanik Ali Saratu Vesera, čitav noć provio sa tim ljubom. Da kaže, Omer radijallahu ta'ala anhu je provio čitav noć sa drugim majetom. Ovaj sa ovim majetom. Tako se prinosi predaje i predaje od ashaba, da su po čitavu noć proveli učeći samo jedan kuranski ajet. Samo jedan kuranski ajet. I zato se kaže da je pohvalno, ko što kaže Ibn Qajba, da je pohvalno i mustahab, da čovjek kada najidje do nekog ajeta koji je vezan za njega, vezan za njegov hal, vezan za njegovo stan, da ga ponavlja pa stotinama puta ili počita u noć. Primjer čovjeka koji, na primjer, Allah Đelšanu sačuva radi neki haram, teško da ga sam hali, da ga ponavlja jedan ajet koji govori o Jehannomu toliko i toliko puta. Neka ga ponavlja čitavu noć. Pa će vidjeti kakav će sutra osvrnuti. Nakon ponavljanja tog kuranskog ajta. Međutim, normalno to je ponavljanje. Nije ponavljanje ko ste žene uče na tespi. Sto puta bi smilu zaželi neku ženju da je, da je s ostali žene. Nije to tako ponavljanje. Uče bi smilu, bi smilu, smilu, smilu. Hiljadan puta žene uče na tespi pa pišu sve to nebe neku ženju. Nije to tako sunnet Allahu poslanika alaihi sallam. Znači nije to ni tako ponavljanje, ovo je ponavljanje sa razumijevanjem. I zato imamo tafsir. Zato ko misli da ima potrebe za tafsirom, budu neka dođe da nauči. Ko misli da nema potrebe, široka su mu polja. Znači, draga braću, sa ovim želimo samo da kažem. Vezavam za ono što smo u početku rekli, da se nada da će ako Bog da halke Kur'ana biti pune ili da kažemo puni, da ćemo razumjeti radi čega nam treba Kur'an. Da Kur'an treba nama, da naučimo naše porodice, da naučimo našu djeću. Možda ti naučiš svoje djete harfovima, naučiš i sufani. Allah je lašanu dadne sutra to djete bude nauči čita Kur'ana pamet, nauči deski rajeta, nauči ovo. Sed se vraćaju se vapi, kome? Ono me pred kim si prvo učio. Znači, ko te naučio da kažemo prvim harfovima, prvim slovima. Znači, pogledajte, čovjek se nekad možda ne nada A pa čovjek treba da razmišlja kako da može da stekne, odnosno da zaradi među svaka. I zato ljudi koji uče, da kažemo, jedan od nijeta koji spominju učenjaci, kada učiš druge, jeste da ga naučiš sa nijetom, da šta? Znači da budeš iskren u tome da ga učiš samo Allah radi, jer sutra sve to nijete što nauči, ako Allah je lešanu da poživi, da da bude veliki alim, znači sve ćeš ti imati se lako toga što naučiš sve ćeš imati sevapno toga što je on, šta? Učio. Zato se prenosi od jednog od selefa da je viđen usnu. Kako mi snova se prenosi od više njih. I da je bio pitan, bima gafara Allahu lak. Radi čega ti Allah žele šanu uprosti? Radi čega se služi Allah uprosti? Pa kaže, radi mog podučavanja djece Fatih. Zato što sam djecu učio suru Fatihu. Prenosi se od jednog od selefa. Zato što je djecu učio se suru Fatihi. Pogledaj, razmišlja. Nekada čovjek to omalovaži. Ajde, balak, gdje će ja učiti sad neko, neko djete, sufare. Gdje će neko djete učiti Fatihi. Međutim, sve to što mu posle toga bude ponavljeno. Ili od Fatihi, ili od Harfova, ili Marsova. I zato prije svega hode se ogleda to da svaki od nas, ako Bog da bude u stanju, ili da uči njega kada je u pitanju njegova žena, ne nauči, nauči Kur'an. Kada je u pitanju njegovo djete, kada je u pitanju da kažemo možda neka odrbi da bude stanje u stanju da i nauči ispravno da ga bude u stanju da nauči da ispravno uči. I zato, draga braću, kažemo da smo mi u potrebi tim halkama i da te halke nama lično trebaju, pa da ne trebaju nikome ne. Zato kažem, nadamo se da ćemo iz svega ovoga uzeti pouku, da ćemo uzeti poruku da koga ćemo pogoda onaj razumijete ove stvari da će ovaj ako bude da namazan, da će ovaj ako bude da predavanje ostaviti utjecaj na nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas se smiju, da nam oprosti puno radi hada. Ostavu